i Juša, onaj dječak koji je sa njim išao, nastavili putovati, primijetili su da nema u njihovom džaku ili njihovoj torbi koju su imali, da nema one ribe. فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا i kada oni prođeše ono mjesto na kome su se trebali zaustaviti, reče Musa ale i salam svome dječaku, daj nam naš ručak. Mi smo se u istinu umorili od ovoga puta. Daj nam da nešto ručamo. Kada je to rekao Musa ale i salam, tada se je prisjetio Juša da je riba kod one stijene ili kod onoga kamena iskočila. Pa kaže, Kale, arojite, iz evojna ila sohreti فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلى الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا Jesi li vidio kada smo bili kod one stijene, ja sam zaboravio da ti spomenem ribu. A niko to nije učinio nego šetan. Šetan je učinio da ja zaboravim za tu ribu i da ti spomenem da je tu riba iskočila i da je to mjesto gdje smo se trebali zaustaviti. Pa pobježe ta riba čudnim putem u more. Kaže Musa a.s. Kale zalike ma kunna nebog. To je ono što smo mi tražili. Ovdje je Musa a.s. tražio od svoga dječaka da im postavi ručak. No međutim, uzvišen je Allah Đelešanu je htio da ta riba iskoči iz torbe njegove da pokaže Musa a.s. gdje je Hadir a.s. i gdje je čovjek kod koga je pošao Musa a.s. da traži i da stiče znanje. Pa kaže, to je ono što smo tražili, to nas zanima. Ne zanima nas ručak i ne zanima nas riba, to uopće nije bio cilj, nego smo se umorili nakon što smo prešli ono mjesto gdje smo trebali stati, u protivnom se ne bi umorili. Pa je rekao, to je ono što smo tražili. Ovdje vidimo da je Musa, ale i salam, da nije korio ovoga dječaka zbog izgubljenog ručka, nego je samo kazao, to je to što smo mi tražili, pa su se vratili njih dvojica nazad na isto mjesto. Prenosi se u biografiji Ibn Abi Hatima Razija da je jedne prilike izišao na put da stiče znanje. Pa je obilazio dnevno po 13 predavanja. Bio bi na 13 predavanja po 13 različitih šehova. I nikada ne bi uspio da jede, nego samo u putu što uspiju, znači jesti. Pa su jednoga dana čuli da je jedan od profesora odsutan, pa su stavili ribu da se peče. Samo što su je stavili, dođe glasnik pa im reče, došao je drugi profesor koji će držati predavanje. Pa su pojeli ribu prijesno onako kakva je bila i otišli na predavanje. Ovo nam ukazuje na vrijednost sticanja znanja. I ovo nam ukazuje da čovjek ovo bilstvovanje na ovoj zemlji nije radi jela i pića, nego radi sticanja znanja. I u tome je smislu hadis koga bideži imam tirmizi u svome sunanu, Ibnu Mađe i Imam El Behekli sa dobrim lancem prenosilaca u kome je poslanik sallallahu alaihi kaže Ela inne dunja mel'une ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم دنيالك يسوب بروكليت sve što je na dunjaluku prokleto je, osim zikrullah, osim spominjanja Allaha. Oma wala, i ono što liči tome, i onoga koji se poučava, i onoga koji poučava. Sve je prokleto, osim četiri stvari. Osim spominjanja Allaha Đelešanu, i onoga što liči tome. Šta je to što liči tome? Kažu islamski učenjaci, to je to su dobra djela, činjenje dobrih djela. Bilo o kom dobrom djelu da se radilo, ulazi znači okrilja ovoga hadisa. I poučavanje znanja sa dvije strane. Bilo da ti poučavaš ili da tebe neko poučava. Pa su islamski učenjaci govorili, nemoj biti osim jedan od ove četiri skupine. Ili da spominješ, a lažeš ono pa da si abid, ili da radiš dobra djela da se približavaš svome gospodaru, ili da se poučavaš svome znanju, ili da druge poučavaš. Sve mimo toga, po riječima poslanika, sa Allah srme, je prokleto na dunjanuku i nema nikakve vrijednosti kod uzvišenog Allaha, te barake, o teala. Pa Musa, ale i ne obraća ovdje pažnju na ručak, nego kaže, to je ono što smo mi tražili. To je naš profesor i šejih kod koga smo mi krenuli sticati znanje. Fartedda ala atarihima kasosa, pa se vratiše svojim stopama, kuda su došli, znači nazad do Hadira, alaihima selam. Fa wajada 'abdan min 'ibadina ataynahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Pa nađoše tamo jednog od naših robova kome smo mi milost našu podarili i poučili ga od nas znanju. Abden min ibadina. Nađoše roba našeg. To je taj rob koga je Allah te barek od tada spomenuo Musa u alaihissalam kada smo govorili u hadisu, da je rekao Allah da ima neko učenje od Musa alaihissalam. Neke zalutale skupine ljudi smatraju da je Hadir alaihissalam i danas živ. Da živi i dan danas i da nije umro. A neki koji su još više zalutali, kažu da im Hadir dolazi po noći pa da ih poučava znanje. Mi ne sumnjamo da im neko dolazi po noći, sigurno. Samo nije Hadir, već je šeitan, Iblis im dolazi i poučava ih, bez sumnjeno. Međutim, Hadir im ne dolazi sigurno. Jer kod ehlu sunata od džemata Hadir je umro i zato su dokaz četiri stvari. Imamo četiri dokaza da Hadir, ali i nije više živ. Prvi dokaz su riječi Allaha te barake o ta'ala وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَيْمِتَ فَهُمُ الْخَالِدُونَ I mi nismo ni jednog čovjeka prije tebe vječnog učinili. Ako ti umreš, zar će oni vječno na zemlji boraviti? Pa nije prije poslanika Muhammeda sallallahu sallam niko vječan bio, a on je najbolji rob pa nije bio vječan. Pa neće biti niko posle njega sigurno, ani prije njega. Pa je znači, ajet jasno ukazuje da Allah te barake o teala nikome nije učinio vječnost na zemlji. I ovim ajetom mu fesiri dokazuju da je Hadir a.s. preselio i da je umro. I da nije više na ovoj zemlji. Da ne boravi više na ovoj zemlji. To je dokaz iz Kur'ana. Dokaz iz sunneta su hadis Ibn Omara koga je bileže Buharija i drugi, da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, poslije ovoga dana, nakon stotinu godina, neće više niko ko je živ biti na površini zemlje. Nakon danas, kaže poslanik sallallahu alaihi sallam u svoje vrijeme, a kazat ćemo kada je to rekao, nakon stotinu godina od danas neće više niko hodati zemaljskom kuglom od onih koji danas hodaju. Može ko se rodi preko sutra ili iza preko sutra. Ali nakon toga, znači stotinu godina od danas, ljudi će svi, znači sve što ima na zemlji će izumreti. Ovo obuhvata kako poslanika, salosan, kako ashabe, tako i Hadira alaihissalam i svakoga onoga ko bi bio živ u to vrijeme. Da je bio živ. Poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao ovaj hadis neposredno jako kratak vremenski period, znači prije svoje smrti. I ovo ovaj je dokaz poslanstva poslanika Muhameda sallallahu alaihi sallam. Jer je zadnji ashab koji je umro bio Amir ibn Vasile, Abu Tufail koji je umro 110. hiđarske godine. Allahu poslanik je rekao ovaj hadis 10. hiđarske godine. Lepo se da pre svoju smrt. Pa je time poslanik sallallahu alejhi ve sellem potvrdio da su znači svi oni koji su živi da će biti da će umrti, znači da više neće biti na zemaljskoj površini. Ovaj hadis obuhvata svakoga osim dvije osobe za dvije osobe ovaj hadis nije vezan. Nije vezan za Isa, ali Isra i Deđala. Zašto? Zato što imamo argumente. Zato što imamo argumente da njih dvojica neće umrti. Da će Isa, ali vrati, a da Deđala ostaje živ. I zato imamo argumente da je živio vrijeme poslanika sa Osalem. Kako bilo živa muslim u svome sahiju, od temima Edarija, da je Deđal živ. Da je Deđal živ. Dobro, buhata to džine i šeitane. Obuhata li hadis džine i šeitane. Oni žive znatno duže. To nas ne zanima. Stanje hal džina i šeitana nas ne zanima ovdje. Ako je Hadir a.s. uistinu živio u vrijeme poslanika sallallahu alaihi wasallam, kako ćemo razumjeti riječi Allaha te barake o ta'ala o idha kad Allahu mi thaka nebijine لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقرتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقرنا قال تشهدوا وأنا معكم من الشاهدين Kada je Allah Đelešanu uzeo od svih poslanika zavjet ili ugovor, ako vam dođe poslanik, da ćete ga pomoći. I da ćete vjerovati u njega i da ćete stati uz njega. Kaže Ibn Abbas, ovdje se misli na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Uzeo je Allah Đeršanu od svih poslanika ugovor i zavjet da ako dođe Allahov poslanik i bude poslan u njegovo vrijeme da će ga pomoći. Pa gdje je onda bio Hadir a.s. u vrijeme poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve selleme pa da ga pomogne. Vidimo jasno da Hadir a.s. nije bio živ u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme jer bi tada ostavio najvredniji posao koji može biti. A to je da pomogne koga? Poslanika sallallahu alejhi ve selleme u njegovom znači džihadu i u borbi na Allahovom putu. Isto tako, dokaz je konsensus islamskih učenjaka iz prvih pokoljenja, koji su složni da je Hadir Ali Isram preselio. I dokaz je također logika koja jasno potvrđuje da Hadir Ali Isram nije živ, naročito kada nema ništa ni u Kur'anu ni u sunnetu, posebno u sunnetu nema čak ni dvajiv hadisa koji ukazuje da bi Hadir Ali Isram mogao biti živ. Fe ođedna abden min ibadina i našli smo jednog od naših robova, kaže Allah te barak je o pa kaže abden, rob, I najveća stvar i najveća čast koja čovjeku može biti na ovoj zemlji jeste da bude rob gospodaru te barake o teala. Da ga Allah žešan nazove robom, to mu je dovoljno. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى Neka je slavljen onaj koji je svoga roba prenio u jednom dijelu noći iz Mekke u Mesčidu Laksa. Svoga roba. Pa je nazvao poslanika sallallahu alaihi sallam, robom. Pa ovdje kaže Allah te barek tala, abden min ibadina, jednog od naših robova, nađe, znači, pa je to sigurno odlika Habiru alaihi sallam, da ga Allah te barek tala naziva i potvrđuje da mu je bio, znači, njegov rob. A te inahu rahmeten, kome smo milost dali. Kažu islamski učenjaci, ovdje je milost poslanstvo. Dali smo milost, to jeste poslanstvo. Wa allamnahu min ladunna ilma mi ga pouči smo od nas znanju. Poučio je uzvišeni Allah te barake od ta'ala Hadira, alaihissalam, znanju. Ovo znanje koje je poučen Hadir, alaihissalam, jeste znanje gajba koje se ne može znati osim putem objave. I nema drugog načina da ga čovjek sazna. Jedna zalutala skupina smatra da se može znanje uzimati bez poučavanja. Da se znanje može dobivati onako. Da se čovjek ne poučava, nego samo da mu dolazi nešto, da mu nešto dolazi od znanja. Spominje imam Gazalija u svome dijelu Ihya ulumi din kaže وكان أبو يزيد وغيره يقول ليس العالم الذي يحفظ من كتاب فإذا نسي ما حفظه صار جاهلا وإنما العالم الذي يأخذ علمه من ربه أي وقت شاء بلا حفظ ولا درس وهذا هو العلم الرباني وإليه الإشارة بقوله وعلمناه من لدن علمه Kaže Imam Gazalija spomenuo je u svome dijelu da je Ebu Jezid rekao, poznat jedan sufija, nije učenjak onaj koji uči znanje iz knjiga. To nije učenjak. Pa kada nauči, zaboravi ono što je naučio, pa opet postane neznalca. već je, kaže učenjak, onaj koji uzima znanje od svoga gospodara direktno, kada god hoće, u kom god hoće vremenu, bez pamćenja i bez dersova. I kaže, to se zaključuje i u tome je i šaret ili naznaka, jeli, po pitanju ove vrste znanja, u riječima Allah Žešanu, وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ نَدُنَ عِلْمَ I mi ga pouči smo znanju od nas. Znači, ne treba čovjek učiti znanje, ne treba sticati, niti treba ders, niti treba hips, nego treba znači da mu dolazi direktno znanje. Na drugom mjestu prije toga, a ovo je treći tom, ovo je bila 30. a sad je 23. stranica, kaže, imam Gazalija narednu rečenicu, a da Bog da je nije kazao. فإذا عرفت هذا فاعلم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهية دون التعليمية فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه المصنفون والبحث عن الأقوال والدلة المذكورة kaže, a kada znaš ovo, primijetit ćeš, kaže, da sufije teže ka božanskim naukama, a ne ovim naukama koje se stiču učeći. Zbog toga, kaže, sufije nisu bile brižne da stiču znanje i da prisustvuju dersovima gdje se stiče znanje, niti da čitaju ono kaže što su ljudi napisali. To njih puno ne zanima. To je za njih gubljenje vremena. Niti kaže da traže da ispitivaju mišljenja i dokaze koji se navode za svaka mišljenja. Nego direktno, nego direktno uzimaju znanje. Bileži Abdul Kerim Errafi u svome dijelu Etedwin fi Ahbari Kazwin u drugom tomu na 357. stranici da su neki ljudi u prisustvu ovoga Ebu Jezida, koga smo spomenuli, kazali, taj čovjek je sve od toga, taj je vidio toga, taj je prenio toga, taj nije bio povjerljiv. Kada je čuo to Ebu Jezid, kako ljudi govore, kako se uče za nju, kaže, mesakin, jednika, kaže. Ehadu la ilme, mejite na mejit, wa ehazna ilmena, anil hajledi la jemut. Miskina ovi siromaha. Uzimaju, kaže, znanje, mrtvi od mrtvoga. Jel, taj je čuo toga, taj nije čuo, a ti svi ljudi pomrli. Mrtvi od mrtvoga, a kaže mi uzimamo znanje od živoga koji nikada ne umire. Od živoga koji nikada ne umire. Znači, uzimaju direktno znanje od Allaha te barake o teana. Pa nas Allah Žešanu sačuva dalaleta i zablude. Kada je ovo spomenuo imam Ibn Hajar u svome dijelu Fethul Bari u prvom tomu na 267. stranici kaže ovako وقد بلغنا عن بعضهم أنه قال أنا لا أخذ عن الموتى وإنما أخذ عن الحي الذي لا يموت kaže spominje nam se od jednoga da je kazao ja kaže ne uzimam znanje od mrtvih ja uzimam kaže znanje od živog koji nikada ne umire Potom kaže o keda kale ahar, a potom kaže jedan drugi, misli na ove koji ovako govore, ene ahudu an qalbi an rabbi, kaže ja uzimam znanje od moga srca, od moga gospodara, direktno. Ne uzimam znanje, kako? Učeći, stičući znanje, niti preko dersova, niti preko knjiga, nego uzimam direktno znanje od Allaha Đelša. Potom kaže Ibn Hajar riječi koje se trebaju tečnim zlatom zapisati. Kada je ovo spomenuo, kaže o وَكُلُّ ذَلِكَ كُفْرٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ شَرَائِعَ وَنَسْأَلُ اللَّهَ الْهِدَايَةَ وَتَوْفِيقَ A kaže sve ovo što je spomenuto, kaže to je kufur po konsensusu svih nebeskih religija. Nije rekao po konsensusu muslimana, nego znači ovo je kufur i kod židova i kod kršćana. Da se ovako priča. Da se govori, da se uzima znanje direktno od Allaha Žešanu, da nemaš potrebe da učiš, nego ti dolazi od Allaha te barake u Allah. I ovo sigurno nije bio put samefa, nego je njihovo znanje bilo da se sjede i da se uči hipsom i darsom. To je bio put i to je jedini način da se stekne znanje. U protivnom, miskin je naš imam Buharija koji je putovao s jednog kraja na drugi dio kraja zemaljske kugle da buzeo jedan hadis. Pravi miskin i pravi nesretnik. Ako prihvatimo riječ ovih propalica koje ovako govore. Znanje se ne može steći nego na način kako je to učinio naš Selef i vidimo da su učinjaci potvrdili da je to, da je tako pričati nevjerstvo u Allaha te barake o teala i da je to izvršenje potvore na gospodara subhanahu o teala. Bilježi imam Dare Kutni u svome sunenu, Ol Khatib u svojej povijesti, od Ebu Hoire radijallahu ta'ala i Ebu Darda, sa lancem prenosaca koji je dobar, da je u njemu poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, inne men ilmu bit ta'allum, wal hilmu bit ta'allum, ومن يتحرى الخير يعطه Omen je te vaka šarre jukahu. Znanje se dobiva poučavanjem. Jasne riječi ko dan. Znanje se dobiva poučavanjem. I tako je Allah uposlanik sallallahu sallam poučavao ashabe. Pa zbog čega je Buhreire bio učen? Ili Ibn Abbas? Zato što mu je Allah uposlanik učinio dovu, zato što je puno poznavao Kur'an i hadis i sveč o tome. Pa se je poučavao za njim. Kaže, znanje je poučavanjem, a blagost i nježnost je da čovjek sam sebe tjera na nježnost i blagost. Da ne bude grub. Ko bude tražio hajli dobro, Allah će mu ga dati. A ko se bude klonio i ko bude tražio zaštitu od, zla i ko bude bježao od zla, Allah će ga zaštiti toga zla. Pa je ovdje jasno spomenuto, znači u hadisu, da se znanje dobiva, da se znanje dobiva poučavanjem. Isto tako, ovdje mnogi koriste ove i slične ajete, pa kažu ima neko sakriveno znanje i sakriveno nekakvo značenje i tumačenje i komentar. Nešto što se razumije između redova nije onako samo kao što se kaže, nego ima nešto između redova što treba razumjeti što ne može svako shvatiti. Ovo kada bi se prihvatilo, značenje ovih riječi bi bilo da poslanik sallallahu alejhi ve selleme i njegovi ashabi nisu razumjeli ni Kur'an ni Sunnet. Jer nisu oni razumjeli ono što je između redova. Oni su razumjeli ono što je u redovima, a nisu razumjevali ono što je između redova. Pa oni kažu ima nešto što je između redova. Pa kažu, na primjer, kako oni tumače ajet u kome Allah Đelšanu kaže idheb ila firavne innehu paga. Idi ka Faraon, on je objesan postao, on se uzoholio. Idi faraonu. Oni kažu, faraon ovdje nije faraon, onaj čafir poznati, nego je faraon srce čovjeka. Kažu, idi ka srcu svome, kažu, to je faraon srce. Pa se srce oholilo, pa idi svome srcu, pa ga savjetuj, pa ga obuzdaj, Pa mu nasihat čini da ti srce bude dobro. Kažu, nije to faraon. Je li ikada iko od prvih ili posljednjih tako protumačio taj ajet? Idi faraonu, jasno, Allah, te barak, od tada se obraća Musa, i Harunu. Idite faraonu. Kažu, ne, idite faraonu, nego idite svome srcu. Idite svome srcu, pa ga, pa ga obuzdajte. Pa je ovo skriveno značenje, koje ne znaju osim neznalice. Isto tako, spoljašnje značenje ovih ajeta mora se poklapati sa unutrašnjim značenjem i unutrašnje sa spoljašnjim. I tako je objavljen šerijat poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kao što srce se mora poklapati sa sa jezikom, jezik sa srcem. I oko sa jezikom, i jezik sa okom. Imam Bejheke je zabilježio u svome sunanu Jebu Davudine i i drugi predaju koja ima dobar lanac prenosilaca u kojoj se kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem na dan oslobođenja Mekke kazao da su svi ljudi sigurni osim četverice i dviju žena. Kazao je za njih, ubijite ih, taman ih našli da su se prikačili za odjeću kjabe. Taman bili da se prilijepili kao pijavice na kjabu, ubijte ih. To su bili Ikreme ibn Ebi Džehl, Abdullah ibn Hatal, Meqis ibn Subabe i Abdullah ibn Sad ibn Ebi Srh. Ova četvorica poslanik sallallahu alejhi ve kaže da gdje god stignete, ubite ih. Ne ostavljajte ih nikako žive. Što se tiče Abdullaha ibn Hatala, ljudi su ga našli da se prilijepio za Kabu. Pa su potrčali prema njemu Said ibn Zaid i Amar ibn Yasir Pa je Said bio brži i ubio ga. A što se tiče Meklisa ibn Subabe, stigli ga na pijaci i ubili ga. A što se tiče Ikrime ibn Abidžehla, on je pobjegao ukrcao se na lađu i pobjegao. No međutim, kada je bio na lađi, more se uzburkalo, valovi morski, pa su kazali ljudi koji su bili prisutni, svi nevjernici mušici, kažu, sada molite, kaže Allaha, iskreno, jer vam bogovi vaši, kažu, sada ne mogu pomoći. Sada vam vaši bogovi ne mogu pomoći. Sada molite Allaha iskreno. Pa Ikrime Ibn Ebi Džehl kazao, subhanallah, ako mi ti bogovi sada ne mogu pomoći na moru, pa ne mogu im pomoći na kopnu. Wallahi, ako me sačuvaš, gospodar moj, uzeo zavjet od Allaha Žešanu, ako me sačuvaš sada, kaže, otići ću Muhammedu i staviti svoju ruku u njegovu i dati mu prisegu i kaže, povjerotu u njega. Pa je Allah Žešanu spasio ga tu, pa je došao poslaniku, sallallahu sallam, i primio islam. Pa je poslanik, sallallahu sallam, primio od njega pokajanje. A što se tiče Abdullaha, ibn Sada, ibn Abi Sarha, on je bio brat Osmana ibn Afana, brat po mlijeku. Pa je došao, pa se sakrio kod Osmana radijallahu anhu. Tražio je utočište kod Osmana. Pa je Osman pružio mu to utočište i kada je Allahov poslanik primao od ljudi Beju, prisegu doveo je Sada, jer Abdullaha ibn Sada, da dadne prisegu. Doveo ga je pred poslanika, sallallahu i sallam, i kazao, o Allahov poslaniče, kaže, evo Abdullaha hoće da ti da prisegu. Pa je Allahov poslanik digao svoju glavu, pogledao u njega, pa spustio glavu. Pa kaže Allahu poslaniće, ovo je Abdullah, hoće da ti dadne prisegu. Pa je ponovno dignuo glavu i spustio svoju glavu. Pa je tako i treći put učinio. Pa je nakon toga primio od njega prisegu i prihvatio njegov islam. Kada su otišli ljudi, kazao je poslanik Salava Sveme, zar kaže među vama nije bio čovjek svjestan i razuman, da kaže kada je vidio da sam spustio svoju glavu da ga ubije, zar niste mogli skušiti da ja neću da primim od njega njegov islam i njegovu prisegu, zbog čega ga neko tada nije ubio? Pa kažu Allahu poslaniče, ne znamo mi šta ti ciljaš i šta ti hoćeš. Zbog čega nam kaže nisi okom namignuo? Zbog čega nam kaže nisi šareti okom kaže da se to odradi? Pa je kazao poslanik sallallahu alaihi wasallame innehu la jembagi li nebijin en jekune lehu hainetul e'ajun kaže ne treba poslanik da ima pronevjerničko oko, lažljivo oko. Da bude jezik i oko šta? Jedno, ne može biti različito nikako. Srce i jezik ne mogu biti različiti. Jezik i udovi ne mogu biti različiti. To mora biti jedno. Allahov poslanik sa osrem je primio od njega da ne bi pronevjerio svojim okom. Da ne bi iznevjerio svojim okom. Iako to nije neki vid one klasične pronevjere. Taj čovjek zaslužuje to ništa drugo. A međutim, nije Allahov poslanik sa osrem htio to učiniti. Možda će neko kazati zbog čega je poslanik sallallahu alejhi ve sellem primio islam od Ikrime, a nije htio od Abdullaha ibn Sada ibn Abi Sarha. Jednostavno iz razloga zato što Ikrime nikada nije primio islam, a ovaj Abdullah je primio islam pa se odmetnu, pa ponovo primio islam. Pa zbog toga Allahu poslanik naredio znači da se on ubije da se ne primi njegov njegov islam. Međutim htio je Allah ono što je htio. Oni isto koji kažu da ima nekakvo skriveno znanje, tajno znanje, oni koriste Buharijin sahih. I najveći vid zablude jeste da čovjek dođe sa zabludom i novotarijom i onda otvori mu muslimom i Buhari Buharijin sahih i kažu gledajte sada. Pogledajte čime mi dokazujemo i da mi imamo dokaze u najvjerodostojnijim hadijskim zbirkama. U svim svojim postupcima rade suprotno Buhari i muslimu. Ali kad nađu slanku kao utopljenik, uhvate se za nju i kažu, evo vidite, kažu da mi imamo dokaz u Buharinom sahihu o našem tajnom zdanju i da je to bilo poznato kod ashaba. Pa kažu, naš dokaz je predaje koji bliži vam Buharije s ome sahiju od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je rekao. Zapamtio sam, kaže od poslanika, sallallahu alaihi sallam, dvije vrste znanja. Dvije vrste znanja, prenio sam od poslanika, sallallahu alaihi sallam, i on me je poučio dvijema vrstama znanja. Jednu sam raširio među ljudima, a drugu, kaže, nisam, drugu sam sakrio. I kaže, da raširim ovu drugu vrstu znanja, bilo bi presječeno ovo, pa je pokazao na svoju vratnu žilu. A u predaji kod imama Ismailija kaže, bila bi odsječena moja glava. Pokazuje na svoju glavu. Da bi ga ljudi jednostavno ubili. Kažu, pogledajte Ebu Hureyru. Dvije vrste znanja imao, jednu je kazao, drugo nije. Drugo je sakrio samo za sebe. Jer je to nešto posebno što ne treba svako da zna. Pa iz Buharinog sahiha hoće dokazati svoj valalet i svoj batil. Znanje koje je Ebu Hureyre sakrio i koje nije htio poučiti druge ljude njemu, je znanje, kako kažu islamski učenjaci, znanje o vladarima koji će doći nakon poslanika s.a.v. i nakon pravednih halifa i koji će nepravdu i nered po zemlji širiti. Pa šta mislite da je Ebu Hrede došao i kazao ti ćeš vladati nakon toga to, i toga vremena i tvoje će vladanje biti toliko i toliko i ti ćeš propasti, tebi Allahov poslanik pogrdno govori o tebi slično, ubio bi, je tako? Jer vlada sve može dozvoliti osim da mu neko dira u stolicu. I kada dođe u pitanje stolica, tada ni otac, ni majka, ni brat, ni sestra, ni dijete vlastito nemaju nikakve vrijednosti. Jer sve će čovjek žrtvovati na tome putu da dođe do stolice. Jer čovjek sam svoj metak žrtvuje da dođe do stolice. Pa je zbog toga ustegnuo se i nije govorio ovo znanje i nije pričao o njima. Ovo je jedno tumačenje i ono je ispravnije. Drugi kažu, ovo je znanje koje je vezano za, pred, za predzake sudnjeg dana, o fitnetima i neredima koji će nastupiti pred sudnji dan, pa da je to Ebu Hureyre govorio ljudima, ljudi bi ga utjerali u laž, možda bi ga i ubili. Smatrali bi da iznosi neistinu na Allahovog poslanika, sallallahu sallam. Ali ovo prvo tumačenje ispravnije. I na to nam ukazuje verzija koju spominje Ibn Hajarus, Petul Bariu, da je Ebu Hureyre govorio E'udhu billahi min ra'si sitine wa imaratu sibyan. Allahu se utječem od početka 60-ih godina, ne 60-ih godina naših ovih, nego 60-ih godina prvog hiđarskog stoljeća i od vladavine dječaka, od vladavine djece, kada djeca dođu na vlast. 60-ih godina jasno nam je, da se odnosi znači na početak 60-ih hiđarskih godina. Ali na koga je Ebu Horeje mislio kada je spomenuo vladavinu djece. Ko zna? Ko je to djete koje je vladalo? Vladavinu djece. To je Jezid ibn Muavija. Ibn Abi Sufjan. Jezid, sin Muavija, on je tabin, sin Muavija, ashaba poznatog. On je vladao, on je, njegova vladavina je počela 60. hijđarske, hijđarske godine. Pa je mnoga ulema o njemu pogrdno govorila. Nas to ne zanima, jer to je prvo tabin, nije ashab, kako kaže šeholi sami Nutejmije, nećemo ga kuditi, a nećemo ga ni hvaliti. Nemamo potrebe nikakve za tim, jer on nije, znači, od skupine ashaba, a skupina ashaba je sva kod ehlu sunata od džemata pouzdana i najbolja generacija. Pa kaže, ja se utječem Allahu Đeršanu od početka 60. godina i od vladavine djece, kada djeca dođu na vlast. Pa je Allah te barek dala uslišao njegovu dovu i usmrtio Ebu Hureru godinu ili dvije prije vladavine koga? Jezida. Pa je on znao da je jezid šta da će doći na vlast. Znao je kada će doći. On nam ukazuje na ispravnost onoga što smo kazali. Tako. On je znao prije svoje smrti da će neko doći na vlast, da će to biti djeca i sve što tome. Pa je tražio, znači utočio se od Allah žena o tome, od toga pa je Allah te barek tala prihvatio njegovu dobu. Kaže Ibn Hajar u svome djelu Fethul Bari u prvom tomu na 261. stranici, kaže, rekao je Ibn Munejir, جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطلهم حيث يعتقد أن للشريعة ظاهرا وباطنا وذلك الباطن إنما حاصله الانحلال من الدين kaže i ovaj hadis u predaju Ebu Hureyre, kaže uzeli su batinije, oni koji tako razumijevaju dokaze da ima nešto spoljašnje i sakriveno unutrašnje, kaže sebi kao dokaz, za dokaz za svoj batil i za svoju neistinu. Kaže da u šarijetu ima nešto što je spoljašnje i što je unutrašnje. Što je skriveno, što ne može svako razumjeti. Kaže, a to što je skriveno, zaključak toga što je skriveno, jeste, kaže, napuštanje vjere. Da čovjek iziđe iz vjere i da napusti din. Ništa drugo. Jer čovjek tada će pogrešno tumačiti Allahove te barake od tala ajte i hadise poslanika sallallahu i sallame i nakon toga ništa mu neće preostati neko da iziđe iz vjere. Ovo je znanje koje je Buhorere sakrio. Gradi se na njemu šarijatski propis? Da kažemo, na primjer, to što je on sakrio znanje da će doći vladar taj i taj, da će vlade toliko i toliko godina, da će propasti. Gradi se šarijatski propis na njemu? Ne gradi. Nikakve veze. Može samo fitnet i nered među ljudima zazvati. Da je Ebu Horeje kojim slučajem upitan, da je došao neko i pitao ga, ja sam se abdestio, pa mi je desilo se to i to, jesam izgubio abdest, jel mi pokvare namaz, bili je Ebu smio sakriti za njim? Nikada. Jer da je čovjek kazao, ja sam svojoj ženi kazao tako i tako, je li ona puštena ili da li moja žena? Jer da je čovjek ubio čovjeka, pa da li treba krvan ili plati, ili treba da bude kisas učinjen i tako da. Ne bi Ebu Horene sakrio to znanje. No, međutim, sakrio je znanje koje neće koristiti ljudima. I zaista u šarijetu ima znanje koje ne trebaju da znaju svi ljudi. Neke stvari ne trebaju da znaju svi ljudi. Nego trebaju ljudi da znaju onoliko koliko mogu podnijeti, koliko mogu, koliko mogu razumjeti. I u tome smislu je predaja, koji bilježi imam Bukhari u svome sahihu od Ali je radijallahu anhu da je govorio hadithu nase bima jarifun etuhibune e yukezeb Allahu wa rasulu kaže govorite ljudima ono što mogu razumjeti zar biste voljeli da ljudi utiraju u laž Allaha džalšanu i poslanika sallallahu alaihi sallam govorite znači ljudima ono što razumiju a Ibn Mesaudi je govorio kako bilježi imam muslim u svome sahihu ma ente bi muhadisin qawmen hadisen la tebluguhu ukuluhum illa kjana li ba'dihim fitneten. Ti se kaže nikada nećeš obratiti ljudima da im nešto pričaš i da im nešto govoriš sa takvim nivom obraćanja i takvim riječnikom ili takvim stvarima koje njihovi razumi ne mogu dokučiti, ne mogu razumjeti, da to neće njima biti fitnet iskušenje Pa je znači sakriti nešto od znanja od onih koji to ne mogu razumjeti sigurno šarijetom opravdano. Zbog toga ima Mahmed mrzio da se govori pred običnim ljudima i da se spominju hadisi koji govore o izlasku na kraljeve. U izlascima na kraljevi na vladare je veliki nered i fitnet za ljude u mnogim slučajima. Iako ovo pitanje, znači ova mesela ima svoja pravila, ali ima Mahmed je mrzio da se to spominje pred običnim ljudima. A ima Malik je mrzio da se hadisi koji govore o Allahom i Žešanu svojstvima spominju pred običnim ljudima. Jer ti kad čovjeku kažeš običnom, da Allah ima ruku. Ili da Allah ima stopalo. I sliče tome. Kako ćeš ti njega ubijeti u kakvoću toga? Dok mu kažeš ruka, on ne zna ništa drugo nego samo šta je ruka. Kao čovjek koji je bio tijelo života slijep i na moment progledao i ugledao slona i opet oslijepio. Pa mu kažu da plovila je lađa u luku. Pa kaže, a kakva je lađa odnosno na slona? On se mjeri po slonu, Tako i ljudi koji ne znaju. Ti dok njemu kažeš ruka, kažu ruka. Ruka je Allahova kao naša ruka. Više ga nakon toga ne možeš ubijeti. Pa ima Malik mrzio da im govori stvari koje ne bi mogli ovi ljudi, znači, ili obični svijet ne bi mogli razumjeti. A Ebu Jusuf, poznati hanefijski pravnik, je mrzio da se spominju čudni hadisi. Iako su vjerodostojni, ali nisu poznati među ljudima, pa je onda ljudi nakaradno tumače, a prije njih je bio takav Ebu Hureyre, pa nije htio znači širiti znanje ono koje nije koristilo, koje nije uopće koristilo ljudima. Hasan al Basri je jedne prilike ukorio Enesa ibn Malika. Tabin ukorio Ashaba. Zbog toga što je pričao, spomenuo jedan hadis El Hadžađu ibn Jusufu e Cakafiju. Hadis El Urenijina, tako se zove taj hadis. Spomenuo ga je Enes ibn Malik, El Hadžađu ibn Jusufa i Sekafiju. Kada su ashabi poslanika sallallahu alejhi ve selleme preselili iz Mekke u Medinu, svi su se razboljeli. Jer je Medina jako vruća i nije im pasala ta klima. Pa su došli jednog dana kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i tražili da im dovi. Pa je kazao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: gospodaru naš učini nam, kaže, Medinu dragom, kao što si nam učinio Meku dragom i još više od toga. Jer ljudi koji su došli u novu sredinu, moraju voljeti tu sredinu da bi imali volje da je grade i da rade, znači, na bi te sredine. I kaže dalje, poslanik sallallahu alaihi sallam, i gospodaru moj, ovu temperaturu koja se pojavljuje kod ashaba iz Medine, kaže, prenesije u džufu. A džufa je mikat, čiji mikat? Stanovnika Egipta. Stanovnice Egipta kada prolaze, oni prolaze pored džufe. To je njemu mikat. Kaže, prenesi ovu temperaturu u džufu. Ovaj hadis bilježe Buhari i Muslimu da iša radi Allah ta'ala. U drugoj predaji stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve rekao kaže ove sam večeri kaže usnio sam i usnio sam kaže jednu crnu ženu koja je imala kaže dugu bujnu kosu pa je izišla kaže iz Medine i otišla i sjela u džuhf kaže pa sam to protumačio protefsidio taj san da je to temperatura koja je izišla iz Medine i otišla u u džuhf pa je tako tim, na taj način se omiljena, bila Medina omiljena ashabima poslanika, sallallahu alaihi wasallam. No, međutim, jedna skupina ljudi, Elurenijin, koji su se zvali, Elurenijin, nisu voljeli Medinu. Nije im odgovarala Medina. Allah zna najbolje šta je njihovim srcima bilo, ali nisu voljeli Medinu. Pa su tražili od Allahovog poslanika, sallallahu alaihi sallam, da im ukaže na lijek kako da se izleče. Pa im je kazao, iziđite, kaže, u pustinju, tamo ima pastir, koji čuva stoku koja je od sadake. Ljudi su davali sadaku i onda se onda jedan pastir čuvao tu stoku koja je od sadake. Kaže, pa pijte od deva, pijte mokraću od deva i njihovo mlijeko. I mokraća od deva, i ovo je hadis kod Buhari i kod muslima vjerodostojan, i mokraća od deva je lijek. Piti mokraću od deva je lijek za mnoge bolesti. Tome se možda može posebno ono što kasnije kazati. Jedan naš brat je na vrijeme studija pravio posebnu studiju o tome, o liječenju sa mokraćom od deva. Kaže im poslanik sallallahu alejhi ve izađite i pijte mokraće od deva i mlijeko. Pa su izišli i tako učinili, pa su se izliječili. Pa nakon što se izliječili, da bi se zahvalili i Allahovom poslaniku sa osanem i islamu i tome pastiru, ubili su toga pastira. I uzeli svu stoku i otirali. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se pohvataju, a bilo ih je kako bilježi Abu Avane u svome musledu šesterica. Da se pohvataju, da im se pocijecaju ruke i noge, osummiret e'ajunuhum. Ovo se kaže osummiret e'ajunuhum, da su njihove oči probadane sa vrućim ekserima. Ugrio bi se ekser vruć i onda bi im probadao njihove oči. Pa su tražili, tako su ostajali na žegi onoj pustinskoj i tražili da nešto piju, tražili vode, ali niko nije htio dati vode, da piju. Pa su tako umirali. Kaže Enes, vidio sam čovjeka jednog od njih, kaže kako svojim jezikom liže zemlju dok ne umre. Tako su pomirali. Kaže Ebu Qilabe, Abdullah ibn Zaid al-đerni, prenosio ovoga hadisa, kaže ovi su ljudi, kaže, ukrali prvo, pa su ubili, pa su kufr počinili poslije imana, znači nevjerstvo su počinili isto tako, i oni su objavili rat Allahu džalaluhu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Zbog toga su bili kažnjeni ovakom situacijom. Ovakom kaznom. Mnogim ljudima je nejasno ovaj hadis zbog čega Allahu poslanik tako žestokom kaznom ih kaznio. No međutim zaista kada se pogleda stvar kakvu su oni učinili, onda vidi se da ništa drugo nisu zasluživali. I ovo je bilo u svakom slučaju prije propisivanja kazni određenih kazni znači koje su u koje su šerijatu. Kada je Enes ibn Malik ispričao ovaj hadis El Hadžadžu ibn Jusufu El Sakafiju, ovaj nepravednik koji isto tako ubijaju ljude kako mu se prohtije, uzeo je sebi ovaj hadis za dokaz da može ubijeti koga hoće. Kaže, vidite da je Allahov poslanik, kada mu je neko bio nepokoran, kako je sa njim postupao. A on je bio namjesnik u Iraku. Pa je uzeo ovaj hadis i postupao po njemu. Koga god uhvati, nije mu pokoran, postupio bi sa njim na sličan način. Pa je nepravedno krv po zemlji prolijevao, pa je Enes ibn Malik kajao se što mu je ispričao ovaj hadis. Jer ispričaš hadis novotaru i on ga okrene i uzme ga za svoju novotariju i onda nanosi ljudima, nanosi ljudima zlo. Znači ovo je isto tako jedan od niza od argumenta da ne treba ljudima koji nisu spremni da podesu teret određenog znanja da ga znaju i ne trebaju, znači ne treba opće da im se govori o tome znanju. I bolje je znači, tako znanje sakriti od njih. Mi kažemo nema nikakvog tajnog značenja u ajetima niti hadisima. Koga ne može razumjeti ulema a i većina obični ljudi. Šta ima u stvari u hadisima, i ajetima? Ima snaga razumijevanja. Da čovjek razumije određeni argument, a da ga drugi ne može razumijeti. To ima, no međutim to nije nikako skriveno tajno značenje koje čovjek mora imati određeni stepen da bi ga razumio. Kao na primjer hadis u kome je poslanik sallallahu alejhi koga bilježe Buhari i Muslimu od Ebu Sa'id al khudri jednog dana popeo se na mimber i kazao, jednom robu Allah Đelešanu je, kaže, ponudio da izabere između dunjalučkih ljepota ili od dunjaluka šta hoće. Pa je, kaže, izabrao ono što je kod Allaha. I dalje nastavio priču. Kada je čuo Ebu, Bekr počeo je plakati. Pa kaže o sahabi poslanika, sallallahu alaihi sallame, šta je to šejihu pa plače, šta je Ebu Bekru pa plače? Nisu razumjeli. Pa kaže Ebu Bekr, subhanallah, to je Allah Đelešanu, kaže, ponudio poslaniku sallallahu alejhi ve selleme da ostane na dunjalu koji da mu dade u dunjalu šta hoće ili da mu se vrati. Pa je Allahov poslanik odabrao ono što je kod Allaha dželešan. Pa kaže ovo ukazuje na blizinu rastanka našeg sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve selleme. Pa je razumio ono što nisu razumjeli drugi ashabi, Abu Bekr. No međutim, da li je to Abu Bekr znao neko tajno znanje koje nisu znali drugi? Znači, trebalo je samo shvatiti ko je taj rob kome je Allah Žešanu ponudio nešto. Htio je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sallam, da pripremi ashabe da ono što ih čeka. Da jače podnesu znači smrt poslanika sa sallallahu i da budu spremni da znaju da će jednog dana doći vrijeme da se Allahov poslanik rastane sa ovim dunjalukom. Ali Ebu Bekr znači nije imao nikako ovdje posebno tajno ili skriveno znanje. Ovo je u stvari ono što je rekao Allah te barake o teala fefehemnaha Suleiman. Podali smo mi Suleimanu razumijevanje i razboritost da svati. Ništa drugo. Znači jaču razboritost da shvati. Uzvišen je Allah Đeršanu kada je objavio u Kur'anu وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ I tako do kraja ajeta gdje Allah Đeršanu govori o stvaranju čovjeka. Pa kaže, mi smo zaista čovjeka od biti zemlje stvorili. Zatim ga kao kap sjemena sigurno mjesto stavili. Pa onda kap sjemena ugruškom učinili, zatim od ugruška grudu mesa stvorili. pa od grude mesa kosti napravili, a onda kosti mesom zaodjenuli i poslije ga kao drugo stvorenje oživljujemo. Kada je čuo Omer radijallahu anhu ove riječi, kaže, Fetebarek Allahu ahsenun haliqin. Pa kaže, neka je slavljen Allah najljepši stvoritelj. Ko tako lijepo stvara kao Allah? Kaže mu, poslanik sallallahu sallam, e Omer kaže, tako je objavljen. To je nastavak ajeta dalje. Fetebareke Allahu Ahsanul Halikin. I neka je slavljen Allah, najljepši stvoritelj. Pa je Omer radi Allahanu kazao dio ajeta prije nego što je objavljen. Da li je to Omer znao nešto? Nije, to je razbor razborito s Omera radi Allahom i njegova veza sa Allahom o teala, sa svojim gospodarom Azeuđel koji je imao u smislu pokornosti njemu, pa mu je Allah žanu dao razboritost da pohvali svoga gospodara kao najljepšeg stvoritelja. Dok su jedni govorili to je sihr i to je obmana, i to je prevara, i to je varka, Omer radijallahu anhu kaže, pa neka je slavljen gospoda, najljepši stvoritelj, niko ne može tako stvarati. Pa mu kaže poslanik sa osvrem, Omere, upiši je, tako je, znači, objavljen taj ajet. No, međutim, ovo nikako ne ukazuje, znači, da je Omer radijallahu anhu imao nekako posebno razumijevanje ili posebno svatanje. Pa je ovo znanje skriveno ili tajno znanje, ilmul bati, koga zagovaraju, oni koji su skrenuli sa puta i menadžer ehlu suneta od džemata batil na ovakav način jeli, na ovakav način i sa ovome razumijevanju koga smo spomenuli. A to da ima određenog znanja koje ne zna nego ulema, koji ne zna nego učenja, da ga ne znaju obični ljudi, to je sigurno poznato kod ehlu sunneta od džemata. Kazali smo da je Musa a.s. prepoznao Hadira a.s. po alametima i znakovima kojim ga je poučio Allah te barake o ta'ala. Pa ćemo u narednom našem predavanju inša Allah nastaviti govoriti o obraćanju Musa a.s. Hadiru i traženju od njega da ga pouči znanju i da ga slijedi, pa ćemo vidjeti inša Allah šta se dešavalo dalje u kazivanjima o njima dvojici koje nam je uzvišen Allah te barek tada spominjao u Kur'anu. Allahu te ala alam, sallallahu ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa sahabi ajma'in, wa jazakumullahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة